بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه نسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا Jamaan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yada' minna wala fina wala ma'na syaqiyan wala mahruma Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita melangkah ke materi yang ke-51 dari buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dha'il Kitab was Sunnah dan sekarang kita akan melangkah kepada pembatal-pembatal puasa. Eh, apa yang dimaksud dengan pembatal-pembatal puasa? Pembatal-pembatal puasa adalah hal-hal yang merusak dan juga membatalkan puasa bagi orang-orang yang uh, melakukan puasa. Jika dia melakukan itu salah satunya saja di antara pembatal-pembatal tersebut, maka puasanya telah batal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, Pembatal yang pertama adalah muallif menyebutkan di sini makan dan minum dengan sengaja. Jelas ya. Makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana jika makan dan minum tidak sengaja? Tentunya uh, tidak membatalkan puasa. Kemudian muallif menyebutkan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu" hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Thumma atimmu siyam ila lail. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari. Jadi intinya, makan dan minum itu dibolehkan bagi kita sampai Eh, terbit fajar sodik. Kemudian kita disuruh menyempurnakan puasa itu sampai datangnya malam. Apa maksudnya datangnya malam? Maksudnya datangnya malam itu adalah masuknya waktu solat e, maghrib atau ter, terbenamnya matahari. E, di sini Mu'alib menyebutkan ayat ini menjelaskan bahawa orang yang berpuasa dilarang makan dan minum sesudah terbit fajar sampai terbenam matahari atau malam hari. Ya. Adapun orang yang makan dan minum karena lupa maka puasanya tetap sah dan dia wajib menahan diri maksudnya ketika dia makan dan minum umpamanya tapi tidak sengaja kemudian dia ingat oh saya berpuasa pada saat itu dia harus menahan jangan dilanjutkan makannya namun jika dia lanjutkan dia sudah tidak dalam keadaan lupa lagi puasanya tetap batal itu masuk kepada makan dan minum dengan sengaja manakala ingat atau diingatkan bahawa dia sedang berpuasa. Maksudnya dia menahan diri ketika dia ingat. Dia berpuasa atau diingatkan orang lain. Jelas ya. Makanya ini pada bulan Ramadan. Ah, kita lihat ah, saudara kita umpamanya dalam keadaan makan dan kita yakin dia itu dalam keadaan berpuasa. Kita ingatkan dia wahai fulan, anda dalam keadaan berpuasa. Kemudian pada saat itu dia juga harus menahan makanan tersebut, tidak memakan, tidak melanjutkan makan ataupun tidak melanjutkan minum. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah." Artinya siapa maksudnya barang siapa lupa saat sedang berpuasa lalu dia makan dan minum maka hendaklah dia uh, menyempurnakan puasanya kenapa karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum hadis ini diriwayatkan uh, al-Imam Bukhari nomor 1933 dan juga al-Imam Muslim nomor 1155 kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sangat jelas ya. Siapa yang makan dan minum dengan tidak sengaja, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena yang memberikan makan dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita umpamanya makan, minum dalam keadaan lupa atau tidak sengaja ya ketika berpuasa baik puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah kita harus menyempurnakan puasa kita Ketika kita ingat atau diingatkan orang lain, maka kita menahan saat itu untuk tidak melanjutkan makan dan juga tidak melanjutkan minum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Malik menyebutkan puasa itu juga rusak batal disebabkan obat yang dituangkan ke dalam hidung dan disebabkan semua yang masuk uh, ke dalam perut sekalipun bukan dari jalan mulut dari hal-hal yang status hukumnya sama dengan makanan dan minuman seperti suntik yang memberikan nutrisi ya. Jadi intinya makan dan minum itu dengan sengaja membatalkan puasa. Dan juga yang semakna dengan itu ya. Yang semakna dengan itu adalah mungkin dengan suntikan atau impus ya yang memberikan nutrisi, memberikan tenaga makanan ya, itu juga Eh, membatalkan puasa karena semakna dengan makan ataupun minum. Walaupun tidak masuknya dari mulut. Jadi segala hal yang semakna makan dan minum, ya. Walaupun tidak masuknya dari mulut dan itu merupakan nutrisi penambah makanan, penambah minuman cairan di dalam tubuh, maka itu membatalkan puasa. Dengan bahasa ringan kita katakan, makan dan minum dengan sengaja dan yang semakna dengan itu semakna dengan makan dan minum juga membatalkan puasa Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pembatal puasa yang pertama bagaimana hukumnya bagi orang yang membatalkan atau orang yang makan dan minum dengan sengaja seperti ini tentunya jika puasa Ramadan puasa wajib maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian dia mengkodonya, menggantinya di hari-hari yang akan datang. Kemudian pembatal yang kedua al-jima' yaitu melakukan hubungan badan, hubungan suami istri ya di siang hari bulan suci Ramadan dan keduanya itu dalam keadaan eh, berpuasa. Namun jika keduanya itu adalah orang-orang yang dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa seperti orang yang dalam keadaan musafir ya. Dia dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir seorang suami dalam keadaan musafir dan dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Kemudian dia pulang ke kampungnya umpamanya, ke desanya sampai siang hari. Tentunya itu dia dalam keadaan tidak berpuasa. Dan jumpa istrinya juga yang dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Bagaimana itu? Istrinya haid umpamanya. Di pagi hari dia masih haid. Ketika fajar sorik dia masih haid. Namun ketika suaminya datang, dia sudah dalam keadaan suci. Masih dalam hari itu ya. Pagi harinya dia haid. Kemudian dia suci di siang harinya dan dia mandi. kemudian suaminya meminta untuk melakukan hubungan badan, itu dibolehkan bagi mereka. Dan tidak ada kafarah bagi mereka karena mereka memang orang-orang yang mendapat uzur untuk itu. Walaupun memang yang lebih sempurna, yang lebih afdol bagi mereka adalah menunggu untuk malam hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif mengatakan puasa batal dengan sebab hubungan intim suami istri, ya. Sehingga barang siapa melakukan jima saat sedang berpuasa maka puasanya batal. Dan dia wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengkodoh puasanya pada hari uh, di mana dia meninggalkannya dan juga membayar kafarat. Kafarat adalah hukuman atau sanksi bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kafaratnya pertama urutan pertama adalah memerdekakan budak. Kemudian Eh, jika tidak sanggup atau tidak menemukannya, maka urutan yang kedua, puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup, memberikan makan 60 uh, eh, fakir miskin. 60 orang sampai mereka kenyang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini berdasarkan hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dan hadis ini lumayan panjang. Beliau mengatakan, "Baina manahnu julusun 'indan nabi." Ja'ahu rajulun faqal, "Ya Rasulullah, ah, ketika kami kata Abu Hurairah duduk-duduk bersama ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, ah, halaktu saya binasa, saya telah binasa wahai Rasulullah." Ah, beliau mengatakan fakal malak Rasulullah mengatakan ada apa denganmu kata Rasulullah kala waqatu alam ruati wa ana saim wahai Rasulullah saya melakukan hubungan badan dengan istriku ah, sedangkan kami dalam keadaan berpuasa ini puasa Ramadan ya Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hal tajidu raqabatan ta'tikuha? Apakah engkau mendapatkan atau sanggup ya uh, memerdekakan budak? Beliau mengatakan qala la. Dia mengatakan tidak. Kemudian Rasul mengatakan hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Sanggupkah engkau puasa dua bulan berturut-turut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la. Beliau mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hal tajidu it'ama 60 miskina?" apakah engkau sanggup memberikan makan 60 uh, fakir miskin? Beliau mengatakan, la. Uh, kemudian Abu Hurairah mengatakan, uh, qal famakathan Nabi saw. Maka kami berdiam diri sejenak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaina ma nahnu ala dhalik. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamr. Maka Rasulullah diberikan uh, uh, keranjang ya yang berisikan kurma. Wal araqu al miktal ya. Wal araq itu keranjang yang besar ya. Qala aina sa'il? Kemudian Rasul mengatakan, di manakah orang yang bertanya tadi? Faqala ana. Maka orang yang bertanya tadi mengatakan, saya wahai Rasulullah. Khudh Hada sodak bihi. Ambillah ini kemudian bersedekahlah dengannya. Maksudnya sedekahkanlah ini. Kemudian dia mengatakan eh, laki-laki tadi mengatakan faqala Rasul rajul ala afqarin eh, ala afqar minni ya Rasulullah. Apakah bagi orang yang lebih fakir dariku, orang yang lebih miskin dariku wahai Rasulullah? Kemudian dia mengatakan fa demi Allah wahai Rasulullah ma bayna la baita ma bayna la la batayha yuridu al-harratain. Maksudnya tidak ada di seluruh penghujung kota Madinah ini penduduknya yang lebih miskin dariku dan juga dari keluargaku hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah senyum ya, fadhahikan Nabi saw. alaihi Rasulullah senyum dan beliau mengatakan dengan senyum itu menambahkan gigi Rasul gigi Rasulullah nampak ya. Eh, Rasulullah senyum karena ucapan laki-laki tadi, wahai Rasulullah, apakah uh, bagi orang yang lebih miskin dariku maksudnya disedekahkan kurma tadi dan beliau menjelaskan di Madinah ini semua ini dari sudut ke sudut tidak ada yang lebih miskin dariku wahai Rasulullah maka Rasulullah tersenyum sampai gigi Rasulullah nampak dan Rasulullah mengatakan at'im at'imhu uh, ahlak uh, berikanlah uh, ini untuk makanan keluargamu maksudnya berikan kurma ini untuk dimakan oleh keluargamu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya dalam hadis ini Rasulullah e, menyebutkan kepada kita bahwasanya orang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya dan mereka dalam keadaan e, berpuasa maka ada tiga tingkatan bagi dia kafarahnya. Selain dia mengqadha puasanya ya, dia melakukan hubungan badan, wajib bagi dia mengqadha pada hari itu. Ya, mengkodok pada hari itu. Dan juga ditambah kafaro ini sebagai hukuman dan sanksi bagi dia. Kemudian bagaimana jika seseorang itu melakukannya berkali-kali di siang hari bulan suci Ramadan? Jika dia melakukannya di hari yang sama, kafarahnya tetap dianggap satu. Namun jika melakukannya di hari ini, di tanggal 1 Ramadan umpamanya. Kemudian dia lakukan kembali di tanggal 2 Ramadhan, Maka dikalikan dua, dilipatkan menjadi dua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitulah seterusnya. Jika dia berulang-ulang di hari yang berbeda, maka dia ditambahkan seperti itu. Dan juga dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah dosa besar yang harus kita hindari dan tentunya juga kita harus Uh, menjaga itu. Kemudian di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah yang membayar kafarah itu e, hanya suami atau istrinya? Allahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan e, bagi suaminya dan juga istrinya. Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Suami membayar kafarah, istri juga membayar kafarahnya. Jadi jika mereka melakukan ini, jika mereka sanggup membebaskan budak, suami membebaskan satu budak, istri membebaskan satu budak. Jadi dua budak. Dan juga sebagian ulama mengatakan yang wajib kafarah itu hanya bagi e, suaminya saja. Namun istrinya tidak. Jika mereka melakukan hubungan badan umpamanya. Yang membayar kafarah itu hanya suaminya. Istrinya cukup hanya mengkodoh puasanya yang saja. Dan juga sebagian ulama mengatakan jika kedua-duanya sama-sama mau, istri mau, suami mau, maka dua-duanya membayar kafarah. Namun jika yang mau hanya suaminya dan istrinya sudah mengingatkan, suaminya masih e, mau terus melakukan hubungan badan, maka yang membayar kafarah adalah e, suaminya saja, istrinya tidak. Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah yang membayar kafarah itu hanyalah suami. Walaupun sama-sama mau ataupun istrinya memang tidak mau. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini karena Rasulullah hanya mengatakan apakah engkau sanggup maksudnya kepada suaminya kenapa karena suamilah yang menafkahi istri karena tidak ada kewajiban istri untuk menafkahi suami jadi yang membebaskan eh, budak itu membutuhkan uang yang mencari nafkah itu hanyalah suami jadi uh, kewajiban ini hanyalah untuk suami. Jika mereka melakukan jima atau melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif menyebutkan yang semakna dengan hubungan suami istri adalah mengeluarkan mani secara sengaja. Jadi intinya adalah mengeluarkan mani juga membatalkan puasa. Tapi tidak bisa kita maknai semakna dengan jima. Ya. Umpamanya, ada orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja atau kita sebut dengan onani. Puasanya batal dan wajib dia menggantinya di hari yang lain. Menggantinya di hari yang lain. Namun dia tidak membayar kafarot sebagaimana kafarot orang yang melakukan hubungan ban dengan suami istri. Karena yang mendapat kafarot seperti ini dalil khusus bagi orang yang melakukan hubungan badan. Namun bagi orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja tentunya ya, maka uh, puasanya batal dan wajib bagi dia untuk mengkodok. Namun jika orang yang keluar mani tersebut bukan karena keinginannya sendiri. Bagaimana itu? Seperti orang yang tidur umumnya. Kemudian dia mimpi. Ketika dia bangun dia melihat ada air mani. Maka puasanya tetap sah. Karena itu keluar bukan karena inisiatif dia sendiri dan bukan karena keinginan dia sendiri. Maka dia tetap harus melanjutkan puasanya. Namun bagi orang yang secara langsung mengeluarkan mani ya, maka dia puasanya batal. Namun jika mani itu keluar melalui hubungan badan suami istri, maka dia juga membayar kafarah. Jadi intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan hubungan badan keluar atau tidak keluar mani maka membatalkan puasa. Apa yang dimaksud dengan berhubungan badan di sini adalah yaitu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan dijumpakan. Walaupun tidak keluar mani. Ini sudah membatalkan puasa dan wajib bagi mereka kafarah ini. Adapun orang yang mengeluarkan mani puasanya batal dan mendapat dosa besar dan wajib dia mengqadha puasanya. Karena dia mengeluarkan itu karena inisiatif dia sendiri, karena keinginan dia sendiri. Namun jika itu karena mimpi ya Nah, ha, bukan kemauan dia sendiri maka dia harus tetap melanjutkan puasanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Sebagai rangkumannya adalah uh, pembatal puasa sudah kita bahas yang pertama tadi adalah makan dan minum dengan sengaja. Dan yang kedua melakukan hubungan badan suami istri dalam keadaan berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astagfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته